Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Gimbiya Sa'adiya kashi na biyu. Wallahi duk ran da sake da karmin yarinya saboda wasu bayi can daban sai na rama mata. Ya ishe ki kursiya, yi magana da ƙarfi. Ita kanta kursiya sai da ta tsorata. Hafsa ko har faduwa ta tsaba Ba ta taba jin murya abban nata kamar haka ba, ba za ta kawo ranar da ta gani cikin ɓacin rai irin wannan ba wanda har zai saka shi yin wannan kururuwa mai tsananin ƙara haka a kaf tarihin wannan masarautar babu sarkin da aka taɓa samun sa ta aikata irin abin da kika yi min yau hakan yasa tun daga sarki Abdulhakim wanda ya kasance sarki na farko wato wanda ya haifi kakan babana ba a taɓa samun wanda ya saki sa ba sai a yau zan karya wannan tarihin wallahi kursiya ba zan iya zama da ba ki je na suke ki saki daya za ki iya zama a nan ki idda ko bayan nan ma za ki iya ci gaba da rayuwa a masarautar nan saboda ki din ba jinin masarautar nan ce sai dai ki sani aure ni da ke ya ƙare babu ni babu ki tsantsar mamaki ma ne bata ta iya farta komai ba sai rike bakinta da ta tana tunanin yadda aka yi da ɗan sihirin ta ya kare ga mai martaba bata taɓa tunanin akwai wannan ranar ba bata taɓa tsammanin akwai ranar da asirin nan nata mai tsananin ƙarfi zai kare ba sai dai kash ga sha'ayo ya kare har sarki ya zartar da wannan mummunan hukunci a gare ta bata makara ba ko yanzu domin ko saki ɗaya za a iya komawa dole ta sake ɗaukan masa wani matakin ba ta jin za ta iya ci gaba da rayuwa ba tare da mai martaba ba murmushi ta saki mai ɗauke da ma'anoni kala kala sannan ta ja hannun hafsa suka fice ko takalmin da bata tsaya ɗauka ba cike da jarumta ta sako daga bisa gadanta ko kaɗan babu alama wani tashin hankali a tattare da ita sai dai kuma duk da da zuciyar take bata kan cewa babu abin da waccan aljanar za ta iya yi mata hakan bai hana ta jin fargaba a zuciyarta ba idan kyafta da ta sai kamannin sun faɗo mata a rai haka dai ta samu ta kawar da komai daga ranta gudun kar al'ummar masarautar su fahimci wani abu a bisa tafin kafafuwanta da suka sha zanen lalle har zuwa saman kafarta ta miƙe ta miƙe hannuwanta a daidai lokacin da miƙa ta zo mata cikin takun isa da ƙasaita ta fara ajiye kafafunta har lokacin da ta bar ɗakin a daidai isar ta falon da ta ci karo da hadimanta, ta risina tana zaman jiran fitowarta a lokacin da kursiya ta fito ne hadimin ta sake zubewa a ƙasa cike da girmamawa take faɗin ranki shi daɗe tun da nake nan ina jiran ki ga shahara ta fara fitowa baki fito ba Allah sa da lafiya da girman kujerar ki bata furta komai ba sai ta ɗebe bakinta da ta yi ko kaɗan hadimin ta bata yi mamaki ba Kaɗai kenan daga cikin izza irin ta uwar gijiyarta ranki shi daɗe ta kawo ki lafiya na haɗa miki komai a wancan ɗakin ki wanka ki karya sai a sannan ta yi magana ki ga ki kira mini zabba'u ki ce ina jiran ta a wancan ɗakin da rawan jiki ta jinjina kanta sanan da gudun ta tabar domin kiran zabba'u alamar takun da ta ji ne tabbatar mata da cewa zabba'u ce hakan yasa ta soke ajiyar zuciya daidai shigowar zabba'u cikin ɗakin a buɗe ta ba kofa haɗe da zubewa ƙasa cikin girmamawa a zabar kursiya ta miƙe tsaye ta ce yi maza kirfe kofar can zabba'u akwai gagarumin matsala da jin haka sai zabba'u ta tabbatar da cewa akwai damuwa mai tsanani ba komai bane ke suka yanayin kursiya canzawa amma a yanzu kuma ko kallo guda ka yi mata kasan akwai abin da yake damunta cike rawar ciki ta tura kofar sanar da dawo jiki na rawa ta ce ina fatan wannan matsalar ina da maganin ta ina fatan ina da maganin warwarwa kowace matsala ta kiran ki shi daɗi gida kai kursi ya ta yi daidai lokacin da ta buɗe bakin ta za ta yi magana ta ji komai ya gagar fitowa daga cikin bakin nata rawar labban da suka hauyi bilhaki take son ta yi magana amma ina ta neme ta ta rasa ranki shi daɗi lafiya me yake son ki faɗi zabba'u ta faɗa a firgice idanuwa duk sun furfuto waje tsabar kiɗima a nan ɗin ma ƙoƙarin magana ya ta ta kasa ta saka dukkanin hannu da ta shaƙe wuyanta amma ina sai wani irin ruwa da ke fitowa daga cikin bakinta hakan ya ƙara tayar da hankalin zabba'u jikinta ya hau karkarwa tana sake tambayar kursiya abin da ya same ta amma ina sai matsananta da abin yayi hannunta ta sa ta tallabe kursiya wuyanta bayan ta matsa kusa da ita sai dai a firgici ta saka mata wuyan nata saboda wani irin mugun wari da yake hancinta hannunta na hagu ta sa ta dode hancinta tunda take a rayuwa bata taɓa jin wari ko mai kama da wannan ba ga wata irin kala da yawan yayi tafkar kwata cikin lokaci kaɗan bakin ya karkace suna cikin wannan hali ne suka ji an kirkice da wata irin muguwar dariya wacce ta amsa dukkanin bangon cikin ɗakin duk inda suka juya sai su ji kamar daga nan ne dariya ke fitowa a hankali kuma suka koma ganin gaban jiki idan sun ga ido a wancan gefen sai su ga hanci can kuma su ga hannu haka dai aka ringa yi musu har suna ji kamar ana jijjiga ginin ɗakin Idan idanuwan zabba'u ke zaruwa sosai tana tsananin mamakin wannan al'amari tsoro ya gama mamaye karfe lahirin jiki da zuciyarta ji ke kamar ta tashi da zura da gudu sai dai kuma babu hanya ita da kanta ta sa suka ta rufe kofar ɗakin yanzu kuwa kafin ta buɗe ta ma in abin kashewa ne har an riga an kashe su ta inda hanci yake sai ga hancin da kansa ya bar bangon yana kokarin isuwa inda suke da haka dukkanin gaban jikin mutum suka haɗu guri guda suna dunkulewa sai ga wannan fitilawa wadda boka farki ya fito daga cikin kulba ta ture wuri guda a hankali tana takowa zuwa gurin su a tsawon wannan lokaci kam zabba'u ta gama kiɗimewa sun junan su ita da kursiya duk tsananin warin da kursiya ke yi duk tsananin warin da kursiya ke yi zabba'u bata ji shi ba a yanzu tashin hankali ya mamaye ta dum dum dum sautin takun da ke ratsawa har cikin kunnuwansu ji suke tamka ana zuba musu narkakkiyar dalma tsaba azabar da ke shiga cikin ƙofofin kunnuwansu ba su ƙara shiga tashin hankali ba sai sa'ad da ta fara musu magana cikin wani irin sauti wanda sauraron shi kaɗai ya ishi mutum zurawa da gudu kamar yadda na faɗa miki a daren jiya kursiya ke da tashin hankali kun zama aminan juna haka kuma sai kin fuskanci tsana da tsangwama daga gurin mutane ciki kuwa har da dangi. ba zan fasa ɗaukar fansa a gare ki ba ba zan taɓa tausaya miki ba haka kuma ba zan taɓa gajiyawa ba ta zara dogon hannunta ta tafko fuskar zafaku da ƙarfi ta jifa da ita tana faɗin sai kuma ke bakar munafuka da haɗin kai da goyon baya ki da kuma baƙaƙen shawarwarin ki ne aka zalunce ni ban ji ba ban gani ba aka illata min rayuwa sannan ku kuka dawo kuka ci gaba da rayuwa ku mai kyau da nishaɗi to ba ku isa ba wallahi kuma sai kun ɗanɗana makamancin abin da na ji ta dalla tafin hannunta daidai inda ta jifa da zabba'u a take sai ga haske ya bullo daga hannun nata ta yi shi da ƙarfi sai ga wasu irin ƙananan halittu na fitowa daga ciki ku shiga cikin jikinta ku illata mini ita ainihin yau kawai kafin dare ya yi warin suka isa inda zabba'u take mami ta suka yi a hankali suna shiga cikin jikinta a take ta wuce soshe tana murzar jikinta ta ko'ina a tsayin wannan lokacin kan babu kukan sai ruwan hawaye mai ɗumi kawai da yake tsatsafowa daga kwayar idanta zufa da ke tuma ta kowace gaba da ke jikinta ta kanan daɗe kamar kifi tana fitar da nishi sama-sama dariya fitarwa ta sake ƙirƙirewa da ita kafin a hankali ta saka hannunta ta damu gashin kursiya da yatsunta guda biyu ke da gashin kai har abada ta sake fashewa da wata dariya da ƙarfi da aka fanta ta ringa sakawa da ƙarfi tana ta su ma kursiya sai dai kursiya ta rantsa ido cike da jin azaba da haka ta gama tsinke kaba gashin kan kursiya da ƙarfi ta sake kirkicewa da wata dariyar wacce har da bangon ɗakin ya amsa kursiya ta dinga jin kamar ana yin sama da ƙasa da ita ga kuma zabba ucen gefe guda ta kanan da jini na fita daga ko'ina na jikinta sai da fitilwa ta sake jijjiga jikinta sannan ta bace bat daga ɗakin a take kuma ya koma daidai tamkar babu wani abu da ya faru a lokacin kuka ne sake kubcewa kursiya ta sake yin yin magana a tunanin da koyin za ta iya yi sai dai kakari kawai ta ringa yi wanda take jin wata irin azaba tun daga cikin cikin da har zuwa bisa kan harshen ta ta saddaka ta cire tsammani a yanzu a shirye haka aikin shari yake dama hausawa sun ce idan zaka gina ramin mugunta ka gina shi karami gashi dai ita ta gina babba mai matuƙar girma a lokaci guda ta afka a ciki afkawa mai wuyar fitowa a rayuwarta bata taɓa tsammanin akwai irin wannan ranar ba ko kaɗan bata taɓa kawo waranta cewa akwai ranar da rayuwarta za ta wulaƙanta har haka ba magana ta ɗauke mata cikin 'yan lokuta ga wani irin yawu da take fitarwa wanda ita kanta warinsa take ji har tana ji kamar za ta yi amai a wani bangaren kuma baki ɗaya su makanta babu ita duk ta babu abin da tafi ado da shi sama da su makanta saboda Allah ya bata halittar gashi duk wanda ya san kursiya to ya san ta da gyaran gashin ta sosai kuma ta fito da shi waje ta yi ado da shi Umma sawar da ta ji ana yi wa ɗakin ne dawo da ita daga dogon tunanin da ta jefa kanta a cikinsa. Ta yi ta ce hadiman nan dada. Amma me za ta faɗa mata idan ta buɗe mata ta shigo ta same su a wannan halin? Ga kanta a buɗe, fatalwa ta yi jifa da mahaifinta ba ta san ma inda yake ba, bari ta nemo ta rufe kanta. Ranki shi daɗi mai martaba ne yau ke tun ɗazu yana son ganin ki. Na tsaya jira ne ko zabba za ta fito na sanar mata, amma na ji ku shiru kuma gashi sai ƙara aikin yake yi. Yanzu haka ga Malam Kabiru nan tsaye yana jira, me zan faɗa masa? Dirim ta sake jin faɗuwar gaba. shin tana da wata mafitar da ta wuce ta buɗe ɗakin babu wani sashi na zuciya ta ba ta amsa da faduwa gaba ta buɗe ƙofar bayan ta saka tafin hannunta na dama ta dafe bakin ta da yake karkace ya wuna ta dalala daga sa shafa'atu ta ja ta tsaya bayan ta duɗe hanjinta da ɗayan hannun take korewa da ya dake hancinta wanda a lokaci ɗaya ta yi mata da zuciya kalacin da ta ce ke barazanar fitowa waje sai yanzu idanun da suka ga zabba'u wanda har yanzu take a nannaɗe kafafuwan ta sun taɓo iyarta Hannun ta ɗora aka haɗa da fasa wata irin ƙara mai tsananin ƙarfi duk da kursiya ta so dakatar da ita daga ihun da take yi amma babu hali har mantuwa ta buɗe bakinta za ta yi magana sai ta sake jin azaba da tafi wacce take kan ji a yanzu sosai da ƙara kiɗima sanda ta ga yadda bakin kursi ya koma da kuma abin da yake fita daga cikin bakin nata ta buɗe bakinta za ta yi magana kenan ta ga yadda mutane suka mamaye ɗakin sai dai kowa iya kasa daga kofa ɗakin kursiya ne ɗakin kursiya ko ya fi ƙarfin shigar su iyakacinsa da shi kallo daga nesa sai dai abin mamaki shine wani dalili ne zai sa shi ta saka wannan ihu mai tsanani hannun da ɗaya na fada cikin ta da ɗayan take mutane nuni da kursiyar da kuma zabba'u idanuwan na fitar da ƙwalla sosai mamaki bai kushe daga gare ta ba cike da tashin hankali mutane suke kallon wannan bakon al'amari sai dai tsananin tsoron kursiyar da suke sababu wanda ya ƙoƙarin shiga ɗakin sai mutum ɗaya shi ɗin ma ya shiga da nufin komai ta fanjama fanjam saboda ɗakin kursiya ya fi ƙarfin su salati ya saki bayan ya shiga ɗakin duka hannayensa tallaɓa da ƙinsa idanuwansa a buɗe yake faɗin babu lafiya maza maza aje a sanar da mai martaba halin da ake ciki a dabirce maganar hakan ya sa mutum uku suka arce da gudu har suna bige wanda yake kan hanya isa su fada suka tarar da mai martaba a tsaye saboda har labari ya iso mishi cewa akwai abin da yake faruwa a ɗakin kursiya cikin shi sheka harun ya ce ranka shi da ɗiyan labai um, yana na soke ajiyar zuciya cike da jaramta da kokarin kawar da tashin hankali ya ce ina jin ka harun me ke faruwa a ɗakin fulani kursiya ka sa magana harun ya sai mun tare ne ya karɓe da faɗin zabba'u ta dunkule kamar gamban kifi fulani kuma bakinta ya karkace kazanta na fitowa daga cikin labai kanta babu suma ya koma tamkar na maza tun da ya rufe baki ba sarki ya dakatar da shi baya son jin karshen zancen wannan mummunan zance ne wanda shekara goma sha biyar rabon da zai zance mai muni kamar sa to me yake faruwa ya gida kansa ƙarya kuke ƴaƴan talakawa ƙarya ku tasha ƙarya ku faɗa mai martaba zancen da zai saka shi bakin ciki yau dole za a yanke muku hukuncin bulala hamsin da kwana biyar cikin sunjin ya isa haka kalili mu je kama hanyar sashen kursiya suka yi mutane sun yi da fifi a hanyar ganin mai martaba ya sa suka dinga sulalewa suna darewa daga gurin sanda isa duk mutanen sun watse sun bashi guri saboda wata irin muguwa harara da kalili ya musu rinsa idanuwan sai dai-dai sun da zai zira su ta dama a ɗakin so yake iske sabanin abin da harun suka kai masa rahoto so yake ga akasin haka so yake a ce ba kursiya bace ba ta na kasa ya bude idanuwansa a hankali yana ambata sunan Allah a bisa fuskar kursiya ya soke su hannunta a matsayi ke da wuyanta ɗayan ko shi ta saka a saitin bakin ta wai dan kai ya gani sai dai kuma a banza kallo guda za a wa fuska a tabbatar ta na kasa da talati ya karasa gaban kursiya gida kan sai cike da al'ajabin wannan al'amari kursiya me yasa miki waye ya aikata muku wannan aika aikar sai na ne mai da su ga zabba'u wacce ke dan motsawa a hankali sai dai kuma yadda take da haka take da ji amsa daga bakin kursiya ba hakan yasa ya sake maimaita tambayar ki mini magana fulani da ya alƙawarin ɗaukan biki fansa kuma wane ne ya aikata muku haka ba zai tsira ba sai na wulakantar masa da rayuwa Ki cije ta ringa yi tana da datsa harshen ta hajjini na fita hada da wannan mummunan yawon duk hancin sai duk inda ya so ya daure duk inda ya so ya kinu da matawarin da yake ji kasa waye ji ke zuciyarsa na tashi tun zai yi amai tun da yake a rayuwarsa bai taɓa jin wari mai tsananin wannan ba ganin ba ta da niyyar magana ya sa ya miƙe da kafafuwansa fuskar nan tashi a tamke da zarar ka kalle shi zaka tabbata baya a cikin walwalarsa ya juyo ya fuskanci hadimansa da dukkanin su hankinsa a tushe yake da hannuwansu kallonsa da ya yi sa dukkan su kai saurin cire hannuwan nasu suna sunne kai ya gida kansa ya ce a ji a neman malam kamis ciro a duk inda yake a yanzu nake magana a faɗa masa cewa ina son ganin su kai ya ɓata lokaci fulani babu lafiya kai ya jinjina cike da girmamawa sosai ya ji daɗin aikin da aka masa ko ba kuma zai daina shakan wannan mummunan warin da yake ji zirga-zirga take a cikin ɗakin nata tana jin da zuciyarta take mata raɗi da ɗaci damuwa ta addabe ta sai ba manta leɓe take yi tana kwafa tana cikin haka zabba ta iso gare ta risnawa ta cike da girmamawa ta ce ranki shi daɗe an gama komai na gama tsara dukkan da zamu yi fita a yau din nan izinin tafiya kawai nake jira murmushi kursiya ta saki wanda takan jima ta yi irinsa ba in har aka ga ta yi shi to tabbas ta aikata wata muguntan ne ko kuma tana niyyar aikatawa babu wani abu da ya rage wanda ya wuce in ganna a gaban boka faratsi ni yau zaba ote da murmushin shin fada fuskarta ta tafi yanzu ta nemi izinin kursiya kai ta jinjina mata sannan ta duba madubi ta kalli kanta kyakkyawan kitsan da aka mata ne barbaje har saman goshinta sannan kuma ga wani da ya sauka bisa gadon ta wani karamin mayafi ta dora bisa da kakkiyar jallabiya mai kama da alkyabba sannan ta fesa tararruka masu kamshin gaske ta yi gaba zabba tana take mata baya Shirya takalman suka yi daidai shiga su bakin kangon da ke kama da gidan da ya shekaru hamsin ba tare da an shiga cikinsa ba, don tsanin duhu su kansu ba sa ganin junansu. ko tafin hannunsu ba za su iya gani ba a hankali kursiya ta fara yau zaba magana yadda za ta iya jinta har yanzu na kasa sabawa da gurin nan duk sanda zan shiga cikinsa hankali na baya taɓa kwanciya har sai na gina na gama abin da yake ne cikinsa na fito ah ta saki ihu sanadiyar mummuna ɗaya da ta taka wacce ta shiga cikin ƙafarta sosai tunda dama sun kira takalmin tun a waje tsayawa ta yi a gurin sanadiyar kasa taka ƙafar ta dai zabba uku ba ta san cewa kursiya ta tsaya ba saboda tsananin duhun gurin ranki shi daɗi ni yau sai nake ganin tsawon tafiyan ma jin ruwa ba amsa ya sa ta faɗin ranki shi daɗi a nan ma shiru ta ji ita ma kanta kursiya sai a yanzu ta gane ashe ba ta tare da zabba'u kwana mata kira ta yi wanda sai da kaf ilahirin gurin ya amsa jinkirin ya sa zabba'u komawa da baya cikin hikima tana dalla ba hanya har ta ci da kursiya kafar ce ta wani kasa ta kawo zabba'u tun ka an cire haka na ji zabba'u ta ce ki daure haka nan ki taka ranki shi kin ga ai mun kusa sawa ta miƙa mata hannunta ɗalibu hannu na gashi nan ki kama sai in taimaka miki a haka cikin wahala suka bar gurin sannan a hankali suka fara iske haske irin mai dishi dishi din nan tamkar lokacin magarba yayi ba su damu ko kaɗan ba ba su tsorata ba saboda dama sun saba tun daga nan suka fara jiyo wani irin sauti mai tafiya da dukkanin ginin gidan ta ko ina sautin fitowa yake haɗa da wata irin murya mara daɗin saurara ko za a kashe su ba za su iya faɗin abin da take cewa a sautin da ke fitar ba daga nan kuma sai suka ringa jin ana jijjiga su tamkar za a tayar da su sama kangame junan su suka yi idanuwan su rantsar da juna suna jin yadda iska guguwa ke rawa a jikin su da haka suka isa wani ɗaki wanda za a iya kiransa da zaure saboda babu wani abin arziki a cikinsa tsaye suka yi a bakin kofa suna jiran a basu izinin shiga tun daga cikin ɗakin wata ƙaramar ƙwariya ta tashi ta yi sama tana yawo bisa iska a hankali har ta iso inda suke daidai fuskar kursiya ta tsaya kursiya ta lakaci jinin da ke cikin ƙwariya a hannunta ta shafa a saman gashinta ta sake lakata ta shafa a saman labbanta daga nan sai ƙwariya ta koma ga zabba'u ita ɗin ba aikata sak abin da kursiya ta aikata ƙwariya na kama hanyar shiga ɗakin suka mara mata baya bayan ta dira ƙasa su ma suka dira ƙasa su kwance babu alamun tsoro ko firgici a tattare da su a hankali ya bullo daga ƙasa da alama kamar ginin ƙasa underground building ne a cikin ɗakin fuskarsa babu annuri kamar koyaushe gashin sa ya yi tsanin tsawo ya sauka bisa ƙirjinsa baya aske gashin kansa da alama ya dauki tsawon shekaru sa da aski sa farare ne tas sai dai ƙwaye cikinsu ne jajir kamar jangaushi bakinsa dan ƙarami da gashin baki ya gama lullube shi ahem ahem kursiya ta yi gyaran murya ta sani sare boka fartsi baya son jira da zarar ya bullo gare su to ya fi so su yi abin da ya kawo su ƙara gaba cikin wata irin murya wacce sauraron ta kadai tashin hankali ne ya fara magana da madaukakin sauti cikin izza da kasaita ya ce aurenki da shi mutuka raba ne ayu dinnan zai mayar da ke dakin ki aka yi fasa ta yatsa hagu karama ya ballo da hannu da hannun hagun ya miƙa wa ya ita ta san sharaɗansa sun babu amfani da dama a wurinsa hakan ya sa ta miƙa masa hannun hagu ta karɓa aka yi fatta shi ki je ki buɗe bakin wannan matar ki saka ta ki tabbata kin aikata a yau gudun samuwar matsala ku ajiye dala dubu biyu ku tafi babu ko gardama ta karɓi dukkanta da ke hannun zabba'u ta fiddo masa kamar yadda ya nema ƙa'ida aikinsa kenan kamar yadda ta sani baya karɓar naira sai dala amurka bayan sun ajiye suka miƙe domin tafiya ya dakatar da su da kuta jinin nan ki shafa a kafa ki inda kika ji ciwo babu musu ta koma gaban ƙuryar ta lakato jini ta zauna sannan ta shafa a kafar tata a take ta ji babu ciwon kafar ko kaɗan tamkar an yi ruwa an ɗauke da murmushi ta miƙe bisa kafar tata sannan suka nufi barin wurin an shafe kusan awanni biyu babu kalili babu alamun shi hakan ya sa mai martaba sarki sani yanke shawarar tura waziri da mutum biyu daga cikin hadimansa sanin cewa akwai jikakki a tsakanin kursiya da malam kamis ta iya cewa ba zai zo ba shi kuma kalili sai ya ji nauyin zuwa ya sanar a kofar gida suka dakata har sai da suka sanar aka musu iso zuwa cikin gidan malam kamis sun same shi cikin keɓaɓɓen ɗakinsa wanda yake cike da tarin littattafan addini da allo jere da alama na ɗalibansa ne a zune yake bisa sallaya sa kalar tsanwa wacce ta je aro da wallin tamkar dangin sarauta kan shi kuma ɗaya yake da rawani shi ma kalar tsanwa da yake shi ɗin ma'abucin kalar tsanwa ne da fara sai tarbe su ya ce da su su zauna a tabarmar da ke kusa da inda yake babu musu waziri da sauran mutum biyun da suke tare suka zauna sannan suka miƙa masa hannu suka yi musabaha barka da kokari Allah gafarta malam ya kwana biyu waziri ya faɗa da kausashen murmushi shi faɗa a fuskarsa da godiya ranka ya daɗe ashe abin da ya fara da kursiya kenan mamaki ya kama waziri kenan ma ya san abin da yake tafi da su da hanyar masa wannan tambayar saurin dakatar da sai ya ce abin da ke tafi da mu kenan Allah fata malam a taimaka kursiya na cikin mawuyacin hali ita da zubba'u muna buƙatar ka da gaggawa wala Allah ka taimaka mana daga cikin dabarun da Allah ya baka Murmushi malam kamis sai sannan ya gida kansa ranka ya daɗe ina mi neman afuwa kan maganar da za ta fito daga bakina na faɗi daga kalili sai dai tun anan ya tabbatar min da cewa ba zai iya faɗa ta ba dan za a iya yanke masa wani hukunci alhamdulillah tun daga ka sai na faɗa maka idan har baka manta ba kimanin shekaru biyu zuwa uku da suka gabata mun sami yar matsala tsakanina da kursiya wanda har ta salasa ta sa aka yi mini dukan kawo sannan aka ɗaure na tsawon wata uku tare da horo mai tsanani ba wai akan wani dogon dalili ba kawai dan na nemi gano wani ɓoyayyen sarar dangane da ita ranka ya daɗe duk wannan abin da kursiya ta minyo kuma sai a nemi ni da nufin na tallafi rayuwarta ashe ina da amfani nima sai dai mulki ko sarauta ba su kai matsayi da darajar lafiya ba tun daga nan sun kasa siya mata lafiyar ina neman ci gaba da magana waziri ya dakatar da shi duk wannan na san da shi algafar ta malam babu bukatar maimici sai dai wani abu ana so idan mutum ya aikata maka sharatu ka saka masa da alkhairi kuskure dai kursiya ta yi shi duk mun sani daga ni har mai martaba dan Allah ka yi hakuri malam ka taimaka shiru ya jim kafin ya ce na amince zan taimaka mata amma da sharadi guda dauko kansa waziri ya ce menene sharadin malam kamis ya jinjina kansa sharadin ai ba wani mai tsanani bane Malam Kami sai faɗa kan tare da sakin murmushi ya ci gaba da faɗin zan mata aiki mutukar bata da alhaki a abin. Cike kira mamaki waziri ya kalle shi bai gane inda sharadin ya dosa ba hakan ya sa ya tambaye shi. Ala gafarta malam alhaki kamar ya kenan? Kamar yadda san halin kursi hakan kai ma ka sani. Ta yi wani tazalinta shine abin ya koma kanta. Amma fa ba wai na ce dole haka bane. Zan iya ganewa mutukar hakan ne. Da fara a fuskar kamar koyaushe ya hau tarka ta karikitan gabansa. Sannan ya gyara lagen rauninsa saboda yanayin sanyi da ake ciki. Tafaddal ya labai malam kamis ya faɗa bayan ya miki waziri ma miƙe waye shi ne mutum biyu da suke tare duk da magariba suka isa gidan sarki ko da suka isa fada mai martaba baya nan dama waziri ya kawo hakan a ran shi saboda tsananin rudewar da mai martaba yayi baya jin zai iya zaman fada a yau masallaci suka fara dusa sai da suka yi sallah sannan suka isa bangaren sarki sani a bakin kofa masu tsaron kofa suka tabbatar masa cewa mai martaba baya ciki yana bangaren kursiya tun ɗazu hakan yasa suka juya akan tafiyar suka dushi bangaren kursiya a falo suka sami mai martaba tare da fadawan da akalla za su kai mutum takwas zuwa goma ina ganin sai soke da nauyi ajiyar zuciya sannan ya miƙe tsaye ya miƙa hannunsa na dama ga malam kamis tare da ibnu sabiha barka da zuwa algafar ta malam Me isa daga cikin ɗakin da take ko babu musu ya bayan tare da waziri kawai suka karasa cikin ɗakin sosai kursiya ta fige a yi yini guda tamka ta ce haka ta koma musamman ma idan aka yi rubi da kanta da yake kwalkwal babu ko dasan suma akai da kuma yadda bakinta ya karkace tana fitar da ruwa mai mutukar wari tun daga isa shi ɗakin malam kamis ke kallon kursiya tana haɗa ido da shi dai saurin janye kallon daga gare shi haɗe da sun kai da kanta ƙasa tana watsa idanuwa murmushi malami ya haɗu da gida kansa ya ce babu gaskiya a nan waziri bai martaba bai fahimci komai ba sai waziri waziri ya ce kamar ya babu gaskiya alga fata malam na gafa shigo ka nan. ka sa ido da kursiya ta dini kanshi tabbata rashin gaskiya ne amma ina zuwa ina ne ban ɗakin ɗakin da zan sake alwala akwai abin da zan yi da jin malam kan ya faɗa ga kursiya ta gaggauta miƙewa har tana cin tuntuɓe magana take ƙoƙarin yi amma ta kasa sai dai da hannu take masununi da kar ya shiga sannan a ƙarshe ta koma bakin ƙofar ban ɗakin ta tsaye cak tana soke ajiyar zuciya wani murmushi malam kanis ya sake yi babu abin da zan yi abin ɗakin dama na yi ne kawai don in gwada ta ga alamun kursiya ba ta da gaskiya kenan idan ba haka me zai sa ta hana ni shiga duk da kuwa cewa ita nake kokarin nema wa lafiya so waziri ya gamsu sai ya rasa gane dalilin da yasa kursiya za ta yi haka Tun da suke a gidan babu wanda zai ce garan da ya leka wannan banɗakin da kursiya sai dai ita da zabba ukacal yalla bai ni zan tafi sai dai ko a gwada zuwa gurin wani malamin watakila a dace ni dai bana goyon bayan zalunci haka kuma bana zalunci a yi mini afuwaran kashi dadi na bakku lafiya alhamdulillah To, ‘yan tsakar gida, a nan za mu kwana. A ce na bada wata sanarwa wacce na tabbata ba kowa ne ya gani ba, domin ku a sashen tsokaci na bada ita. Duba da cewa tunda muka fara karanta Nobel, akwai ‘yan tsakar gida da suke rigirgin fara comment. Wanda na kalli iya comment ɗin wanda ya fara comment a farkon sashen comment ɗin, ta yadda duk wanda ya gangaro ɓangaren comment ɗin nan zai ga wanda na liƙe. Kana in yi masa godiya gami da na masa cewa shi ne ya zama da farko wajen yin comment a wannan rana. Tun ina yi kullum kullum har ya zama na gajiya daga baya ma kuma na daina. Amma kuma duk da na daina liƙewa da kuma yin jawabi na yabawa ga duk wanda ya zo na ɗaya hakan bai saka masu wannan rigirgen zuwa na ɗaya sun dina ba ko da ba zan tanka musu ba zan ga comment din cewa ni na fara comment ko kuma ni na ɗaya ko kuma masha Allah ko dai da abin da ya zo bakin sa a yanzu wata idea ta zo min cewa maimakon su ta wannan rigirge sai dai in yaba Mustafa tabbaki hakan ya saka na zo da wani tsari na cewa duk wanda ya zama zakara a wajen yin na ɗayan nan a ƙarshen kowane littafi zan bashi ɗan hasafi na siyan data wannan mu dai a nan Najeriya data dubu biyar za ta ishe ga amfani da intanet har na tsawon wata guda amma ya danganta da irin amfaninka ko da dai ban san yadda yake a sauran kasashe inda kuke ba amma na yanke cewa wanda ya zama zakara dubu biyar ɗin za a dinga ba shi duk da dai cewa na san duk wanda za a ba dubu biyar ɗin ya fi karfin ta amma kuma ko ba komai hakan ya nuna cewa an yaba da ƙoƙarinsa. inda tsarin yake ne. kamar wanda littafin da muka fara karantawa na gimbiya sa'adiyya wanda take fi kowa zuwa na ɗaya a comment shi yake da wannan kyauta idan aka samu wanda ya zo na ɗaya su goma shi yake da kyautar idan ba a samu ba wanda ya zo na ɗaya su tara shi yake da kyautar in ba a samu ba wanda ya zo na ɗaya su takwas ma'ana dai wanda ya fi kowa zuwa na ɗaya shi ne yake da wannan kyautar misali za ka iya zuwa na ɗaya a yau ka zama na ɗaya a gobe a haka zan lissafa in gawa ya zo na ɗaya hasu wannan adadin kuma a kowace rana duk wanda ya zo na ɗaya zan masa godiya kuma in faɗi cewa shi ya zo na ɗaya isa kamar yadda na saba da fatan za ku farin ciki da wannan tsarin kuma za kuma za ku ci gaba da tururuwar yin kwamin da like kamar yadda kuka saba mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kawo kashi na uku ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da like da ra'ayin ku tambaya cin gyara rafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da tayar sharing a gurgurdin ku na Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida